Як на Івана дуже рана, ой рана, на Івана, дуже рана, сонце грала, ой рана, на Івана, а там дівка воду брала, ой рана, на Івана, як прийшло два молодця, ой рана, на Івана, сталі я не жартавачі, ой рана, на Івана, а де була чому не спала, ой рана, на Івана, на другу була, уже слухала, ой рана, на Івана, що девочки па мужики, паче рана на Івана. За дівачок тисячі дають, Ой рана на Івана, а хлопчиков дарма не беруть, чой рана на Івана. Як на Івана сонце грало, ой рана на Івана. На теплые, теплые росы, ой рана на Івана. На добрые, добрые годы, ой рана на Івана. На хляби, хляби урожаї, ой рана.